Een psalm van David Die Heere is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaat wees? As kwaadoeners teen my naderkom, om my vlees te eet, my teenstanders en my vijande, ja, myne, struikel hulle, self, en val. Al word een laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan een oorlog teen my op, nogthans vertrou ek een ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die daal van my leven mag woon in die huis van die Heere, om die lieflikheid van die Heere te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op een rots. En nou sal my hoof hoog wees boe my vijande rondom my, en ek wil in sy tent offerhandes offer, saam met trompet geklank. Ek wil sing, ja, besalm sing tot eer van die Heere. Hoor, o Heere, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangezig. Ek soek u aangezig, o Heere, verberg u aangezig nie vir my nie. Wees u knag nie af in toren nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Heere sal my aanneem. Heere, leer my u weg en lei my op een gelijk pad van wee my vijande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teenstanders nie, want valse getuienis het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie gegloe het dat ek die goedheid van die Heere sal sien in die land van die levendes nie, wacht op die Heere, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wacht op die Heere.